Pakartoto įstatymo knyga. 11 skyrius. Milėk viešpatį, savo dievą, visada vykdyk jo įsakymus, įstatymus, nuostatus bei paliepimus. Supraskite, kad kalbu ne jūsų vaikams, kurie nematė ir nepažino viešpaties, jūsų dievo, drausmės ir jo didybės, ir jo ištiestos galingos rankos, jo ženklų ir darbų padarytų faraonui, Egipto karaliui ir visam jo kraštui, visai egiptiečių kariuomeniai, žirgams ir kovos vežimams, kai juos užliejo raudonosios jūros vanduo, besivėjant jūs ir viešpats juos sunaikino, ir kaip jis jums padėjo dikumoje iki atėjote į šitą vietą. Ir ką jis padarė Rubeno sūnaus, Elijavo sūnums, Datanui ir Abiramui, kuriuos atsivėrusi žemė prarijo su šeimomis, palapinėmis ir visų jų turtu. Bet jūsų akis matė visus didingus viešpaties darbus, kuriuos jis padarė vykdykite visus jo paliepimus, kuriuos jums šiandien skelbiu, kad būtumėte tvirti, užimti ir paveldėti žemę, į kurią einate, ir kad ilgai gyventumėte žemėje, plūstančioje pienu ir medumi, kurią viešpats prisiekia duoti jūsų tevams ir jų palikuonėms. Žemę, kurios paveldėti einate, yra netokia kaip Egipto žemė, iš kurios išėjote, kurioje pasėtą sėklą laistėte savo rankomis atneštų vandeniu kaip daržą. Žemė, į kurią einate, yra kalnų ir slėnių šalis, kurią laisto dangaus lietus. Viešpats, jūsų dievas, visada aprūpina ją. Jo akis stebi ją ištisus metus. Jei klausysite mano įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu, mylėsite viešpatį, savo dievą ir jam tarnausite visa širdimi ir visa siela, jis duos žemiai lietaus reikiamų metu, ankstyvai į lietų ir vėlyvai į lietų. Nuimsi javus, vynogės ir aliejų. Jis duos tavo gyvuliams, žolės laukuose. Ir tu valgysi ir pasisotinsi. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apgautos, nenuklyskite, netarnaukite svetimiems devams ir jų negarbinkite. Nes tada užsirūstinės viešpats uždarys dangų, kad nebebūtų lietaus ir žemė neduos derliaus ir jūs greitai pražūsite toje geroje žemėje, kurią viešpats jums duoda. Įsidėkite šiuos žodžius į savo širdį ir sielą. Nešiokite juos kaip ženklą ant rankų ir ant kaktos. Mokykite jūs savo vaikus, kalbėkite apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, guldami ir keldamėsi. Užrašykite juos ant savo namų durų staktų ir ant vartų, kad jūs ir jūsų vaikai gyventų krašte, kurį viešpats jūsų tevams prisiekia duoti, kol dangus bus virš žemės. Jei uoliai laikysitės šių palėpimų, juos vykdysite, mylėsite viešpatį savo dievą, vaikščiosite jo keliais ir glausitės prie jo, viešpats išvys visas šitas tautas pirma jūsų. Jūs nugalėsite jas, nors jos už jūs didesnis ir galingesnis. Kiekviena vieta, kur jūsų koja atsistos, bus jūsų. Nuo dikumų ir Libano, nuo didžiosios Eufrato upės, iki vakarų jūros tęsis jūsų sienos. Ne vienas neatsilaikys prieš jūs. Viešpats, jūsų dievas, sukels baimę ir išgasti visuose kraštuose, į kuriuos tik įžengsite, kaip jums pažadėjo. Štai aš padedu prieš jūs šiandien palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei klausysite viešpaties, savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu. Prakeikimą, jei neklausysite viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate. Kai viešpats, jūsų dievas, įves jūs į žemę, kurią dabar einate užimti – paskelbkite palaiminimą nuo garizimo, o prakeikimą nuo Ebalo kalno, kurie yra vakarinėje Jordano pusėje, kananiečių žemėje, ties Gilgalų, slėnyje prie morės ažolų. Jūs perėsite per Jordaną, užimti žemės, kurią viešpats, jūsų dievas, jums duos. Jūs užimsite jas ir apsigyvensite jose. Vykdykite įsakymus ir palipimus, kuriuos šiandien skelbiu jums.